Bueno, bon dia a tothom. Primer de tot agrair l'assistència la, de la gent que un dissabte al matí a les 10, 10 i mitja aproximadament heu, heu decidit estar aquí. Aleshores, bé, com ens havien, ens havien comentat els, els organitzadors de, de l'acte, com bé ha comentat la, la companya, la línia anava, eh, com bé ha dit, amb la, en relació als, als objectius, als motius i al cap i a la fi les estratègies que, que nosaltres tenim o puguem tenir com a, com a centrals sindicals en relació a, a les vagues. Entenc jo que no, no només va ni tan se vols parlar del 31, que com tothom suposo que sap a aquestes altures, eh, convoquem per una banda la CGT de Barcelona i també la CNT de d'aquí de Barcelona, si, ni tampoc tan se vols per la vaga del 14 de, de novembre, sinó eh, mirar una mica més enllà, parlar evidentment d'estratègies de, en una situació eh, de crisi econòmica que com tothom sap també eh, portem ja bastants anys amb, amb ella. Bé, vaig al gra, ens han deixat, em sembla, si mal no recordo, uns 10 minuts, sí. doncs anirem a tallar el bacallà. Eh, a nivell de motius, entenc que a aquestes altures de la pel·lícula tampoc cal eh, explicar molta història perquè tothom sap ja hi ha motius més que de sobres per, per realitzar una, una vaga o certes estratègies per almenys de, defensar-se i començar certes contraofensives. El que sí que vull eh, posar damunt la taula és almenys el que nosaltres entenem fruit d'aquestes reformes que s'han anat realitzant en aquests últims anys i que potser eh, de forma ja descarada el Partit Popular ha realitzat amb l'última reforma laboral que es va realitzar eh, a l'inici de la primavera però es va acabar de tancar el Parlament a principis d'estiu després del tràmit parlamentari eh, nosaltres entenem que totes aquestes reformes eh, ja des de l'aplicació de l'Estatut dels Treballadors. És més, ja des dels famosos i tristos pactes de la Moncloa eh, s'han basat en dos eixos bàsics. Un en la disminució o inclús l'intent d'eliminació del poder de la classe dintre dels, dintre dels centres de treball i l'altre, evidentment, fruit, i aprofitant això, eh, l'empitjorament dràstic de les condicions de treball. Ells, evidentment, eh, des d'una lògica diguem liberal, o empresarial, potser millor dit, ells parteixen de que, del que es diu el, el, de fomentar un tipus d'economia del que es diu d'oferta, és a dir, en, en, perquè ens entenguem, un tipus d'economia en el qual s'han de donar totes les facilitats als empresaris per, sota l'excusa d'una competitivitat, d'una un, economia de mercat, etc etc, sota aquesta excusa d'uns mercats oberts eh, poder ser ells més competitius. Per això entenen ells eh, la necessitat de debilitar un dels que ells consideren, perquè ens consideren un cost, de debilitar els costos eh, els costos laborals, en definitiva de debilitar el poder, la força obrera que es pugui tenir als centres de treball i lògicament ja molt més enllà eh, la força que es pugui tenir al carrer. Evidentment per debilitar la força al carrer els empresaris no tenen capacitat d'acció, per això estan, eh, en el cas català, com tristament coneixem els Mossos d'Esquadra. Dit això, eh, entenem que aquestes reformes, per tant, el que busquen és debilitar la negociació col·lectiva, debilitar la força obrera als, als centres de treball i aquesta, evidentment, no ha estat una excepció. De fet, fins a cert punt marca un punt d'inflexió en el qual, com tothom sabem, a nivell de convenis col·lectius, tot allò relacionat amb els famosos, en català no me recordo com es diria, però en castellà són els famosos descuelgues eh, del conveni, eh, els penjaments de, de conveni col·lectiu per part de les empreses ho tenen molt més senzill, l'aplicació sense ja ni tant se vols passar pels departaments de treball o el Ministeri de Treball en relació als expedients de regulació d'ocupació, tant els temporals com els altres, la modificació substancial de les condicions de treball sense ja la necessitat de que hi hagi un acord per, amb, la part, amb la part social, és a dir, amb els sindicats, etc etc, doncs el que fa, repeteixo, és debilitar aquest poder. Finalment dir que eh, dintre d'aquest eh, empitjorament de les condicions de treball no hem d'oblidar que quantes, moltes vegades quan ens baixen les pensions, potser la gent que som molt joves eh, sembla que no ens preocupem tant, potser perquè potser és una característica humana, però fins que no et trobes amb l'hòstia al davant no, no et dones compte. Però evidentment almenys nosaltres entenem que, els, que les pensions, fins i tot l'ensenyament, la sanitat pública, etc etc. De fet, el, el debat de lo públic o l'autogestionat és un altre debat que nosaltres tenim una alternativa al respecte, però entenc jo que aquí no és el moment per parlar. Però sí que és veritat que tant una, per una banda tot allò relacionat amb l'ensenyament i la sanitat pública, és a dir, el que malament s'entén com a estat del benestar, eh, tot allò relacionat amb les pensions, nosaltres ho entenem també com un salari. De fet, a nivell de teòric s'entén, per una banda, com a salari diferit, en el cas de les pensions, diferit, és a dir, allò que cobrarem més endavant, és a dir, nosaltres hem estat treballant una vida laboral, més, en, més endavant nosaltres hem de cobrar un sou en compensació per la vida laboral, i un salari indirecte, que és allò relacionat amb els serveis públics eh, bueno, que al cap i a la fi tenim i que és un dret eh, conquerit. Evidentment, després, el que comúment s'entén com a salari és el salari indirecte, és a dir, si a mi jo treballo en una empresa i cobro 800 euros i el, dia, i el, i el mes següent cobro 700, evidentment, això és el salari, el salari indirecte, d'acord? Però simplement per posar damunt de la taula que quan ens toquen les pensions ens estan baixant el salari. En aquest cas, repeteixo, el salari eh, diferit. Bé, he parlat dels motius. Eh, aniré en relació a la segona, a la segona, a la segona pota, que és, en, en repeteixo, en relació als objectius. Evidentment, eh, a nosaltres els que, el que ens agradaria és la, la derogació d'aquesta de la, i d'altres reformes laborals, eh, el, la capacitat d'enfortiment de la força obrera, és a dir, de les organitzacions sindicals o, i evidentment també fora d'elles i eh, per què negar-ho també una estratègia relacionada amb la socialització del discurs, és a dir, que tot aquell discurs que potser és un dels avantatges que té aquesta crisi econòmica, en el qual tothom era classe mitjana, en el qual des de Amancio Ortega, l'home més ric d'Espanya, fins a l'últim que acabava, acabava de creuar la frontera es considerava classe mitjana i aquí no sabíem si hi havia treballadors o empresaris, rics o pobres, doncs bé, sembla que afortunadament, repeteixo, potser és una de les úniques coses bones que ha portat aquesta crisi, s'està començant a, a trencar, s'està començant a parlar amb propietat del que sempre ha estat que és treballadors i empresaris en, un, en una lluita que porta ja més de 200 anys. En definitiva, aquesta, allò que quan un entra en un bar, quan un, entra, quan un va a treballar, quan al cap i a la fi un va, va a diferents espais i es troba que la gent parla d'això, això al cap i a la fi significa que aquest discurs està començant a calar. Simplement fruit de la realitat, no ens enganyem, no és tant perquè hàgim aconseguit que la gent es doni compte de la, de la nit al dia d'aquesta realitat, sinó que bueno, simplement potser perquè no s'arriba a final de mes la gent ens comencem a donar compte de que no vivien en els mundos de Yupi, sinó que estàvem en una societat de classes, en un estat que lògicament, eh, com tot estat, està al servei de, la, de les classes dominants. Eh, tot això, evidentment, he plantejat uns objectius. Eh, no enganyaré ningú, no sé les altres organitzacions, però per part nostra, evidentment, entenem que, que sobretot en relació a la derogació de la reforma laboral eh, i fruit de la nostra debilitat, eh, no ens enganyem, mm, dubto que la puguem tirar enrere. És a dir, en definitiva, entenem que estem plantejant de moment encara vagues defensives, és a dir, si ens fixem en els últims anys, el govern, sigui socialista o del PP, eh, va aplicant reformes laborals, contrarreformes, etc etc que ens estan atacant eh, tot el que he comentat abans en relació als motius i a fruit d'aquells atacs nosaltres ens defensem. De fet, podríem fer un paral·lelisme inclús amb els moviments socials, és a dir, moltes vegades s'aplica, jo que sé, si mirem el cas de Barcelona, quan es va aplicar l'ordenança de civisme, l'apliquen i a continuació comencen a haver-hi actes per atacar la mateixa. Tot això, evidentment, són estratègies defensives, és a dir, ells donen primer el cop i nosaltres ens anem defensant. Evidentment, i ara hi entro en aquest tercer bloc més que ara per una qüestió de, de temps, intentarem parlar de, intentaré parlar breument de l'estratègia. Per, per nosaltres una vaga és una, és una estratègia, és a dir, nosaltres plantegem una sèrie d'objectius, potser en el nostre cas els que tenim o que volem destacar més és la part del discurs, de la socialització del discurs i també, per què negar-ho, eh, un enfortiment de la força obrera en el cas nostre les seccions sindicals que tenim i fora d'elles, evidentment i per tant hem de desenvolupar una, una estratègia en el, evidentment tota estratègia de partir d'una anàlisi, és a dir, analitzar les nostres debilitats i fortaleses d'un anàlisi intern mirar tot allò que ens envolta, les oportunitats que nosaltres podem tenir i també les amenaces, és a dir, coses que més endavant poden canviar repeteixo, poden canviar i fins i tot ens, i per tant ens poden perjudicar ja que les entenem com a amenaces. Fruit d'aquest anàlisi nosaltres plantegem una formulació, és a dir, quina, de quina forma desenvoluparem aquesta estratègia i finalment implementar aquesta estratègia. Això es repeteixo, és un marc teòric, però si comencem i anirem ja una mica més a nivell d'estratègies, de, eh, no ens hem d'oblidar que estem en un cicle econòmic decreixent, és a dir, eh, igual que nosaltres com a treballadors ens estem debilitant, no ens oblidem que, que la crisi, si bé està sent aprofitada per eh, for, eh, que està de fortalecer, bueno, enfortir les, eh, les empreses i, i molt particularment les grans empreses no ens hem d'enganyar, repeteixo, que aquestes també s'estan debilitant. Potser les grans no, però el teixit productiu, sobretot en les petites i mitjanes empreses, fruit d'aquesta crisi, i no evidentment en tots els sectors, també s'està debilitant. És a dir, ens debilitem nosaltres com a classe, però també s'estan debilitant ells com a, com a empreses. Repeteixo, depèn del sector, de, eh, depenent de si exporten, etc etc. Tampoc vull entrar ara amb estratègies empresarials en temps de crisi. Però, evidentment, una vaga, a més defensiva, en un moment de crisi, francament a vegades és, és difícil de plantejar, sobretot de que hi hagi en la part de la implementació un seguiment. No ens hem d'enganyar, eh, de fet, que tingui constància és la primera vegada que Comissions Obreres i UGT, repeteixo, que jo tingui constància, que veuen la necessitat, no sé si haureu sentit allò del, for, del famós foro social, en el qual es rodegen d'altres organitzacions, etc etc de cara a aquesta vaga. És a dir, s'han volgut enfortir fora, fora de les seves centrals sindicals, és a dir, veuen ells la necessitat de tenir un cert teixit social per de cara al 14 de novembre poder atacar mínim, mínimament. Uns anys enrere això era impensable, per què? Perquè ells es veien amb una força que a dia d'avui, tot i ser, en el cas de comissions obreres, l'organització, ja no sols sindical, sinó a nivell polític, etc etc, més gran, és a dir, amb més afiliats de tot, eh, o més membres de tot l'estat espanyol, es veuen dèbils. Veuen dèbils, per, en, per què negar-ho, per la situació econòmica. Evidentment, a nivell d'estratègies, a part d'una vaga, en el qual tu el teu objectiu és parar la producció durant, durant un dia concret, sent conscients també de que existeixen multitud d'estratègies empresarials, Eh, de fet, eh, l'altre dia estava llegint que allò de les estratègies empresarials basades en el famós lockout, és a dir, la, els, els famosos paros patronales, ja des dels anys 90, almenys a l'estat espanyol, això està disminuint a marxes forçades. Estan, per tant, utilitzant una altra sèrie d'estratègies que els hi són, per què negar-ho, bastant més efectives. D'acord? Tot el tema relacionat, sempre i quan el sector ho permeti, en, eh, fins i cert punt, gestionar les vagues a nivell de, per exemple, eh, adelantar la producció que s'havia de fer el dia de vaga el dia anterior o passar-ho al dia següent. Això evidentment no es pot fer en tots els sectors, però en alguns sí. Eh, amenaçar a certs treballadors que sospiti que vagin a fer vaga, tant els que se sospita que vagin a fer vaga, els que tinguin les coses més clares, com sobretot els que tinguin menys dubtes, Eh, utilitzar, com ja tothom sap, els mitjans de, de control informatiu per neutralitzar i crear un marc eh, de dis discursiu en contra de, de les vagues, en contra inclús, per què negar-ho, de les, de les classes treballadores, en definitiva, que existeixen eh, estratègies empresarials per, per neutralitzar-ho. Per què negar-ho? L'última de totes, com bé coneixem, són els serveis mínims. Llavors ens hem trobat nosaltres amb empreses en les quals hem volgut fer, fer vagues i ens apliquen serveis mínims del 110%, d'acord? I no del, ni tan sols del 100, sinó del 110%. La qual cosa, això és un altre mecanisme per neutralitzar, almenys a nivell legal. Evidentment aquí parlaré d'aspectes legals. Hi ha estratègies, evidentment, sindicals que superen aquest marc. Bé, eh, hem parlat de vagues, però també, per exemple, simplement, encara que sigui per nombrar-ho, coses que potser aquí encara no es realitzen, però a tothom li ve al cap estratègies fruit del que s'anomena del poder associatiu o de la força associativa, com són el, el cas de que es va realitzar a Argentina i encara realitza, potser amb tanta força, com són els famosos eh, talls de carretera més comúment coneguts com els piquets. En el moviment argentí es deien els piqueteros, és a dir, era gent fora dels centres de treball, és a dir, gent que moltes vegades no estava vinculada a l'empresa i que a la pràctica podia paralitzar la producció, d'acord, a través dels canals de distribució. Això és una estratègia. Evidentment té un cost molt més elevat moltes vegades que una vaga, d'acord, perquè moltes vegades el marc legal eh, no permet realitzar-ho d'una forma tan eficaç com, com nosaltres voldríem. Repeteixo, marc legal. Una altra cosa és que es pugui fer o més enllà, és a dir, parafrasejant una frase del benvolgut Felip Puig, ell quan va arribar al càrrec va dir arribaré fins on arribi la llei i una mica més enllà. Potser nosaltres hem de començar a fer exactament el mateix. Hem parlat de vagues, hem parlat de, de piquets i evident... Un quart d'hora. Un quart d'hora, vale. Sí eh, però evidentment existeixen altres, altres mecanismes. Eh, per exemple, aspectes com els boicots, aspectes com per què, com per què negar-ho, eh, la necessitat de fer, per exemple, fins a cert punt, campanyes selectives contra una empresa en les quals aspectes com la sensibilitat o els aspectes de marca els hi puguin ferir bastant, aspectes eh, dintre de, les, eh, de la qüestió legal que fins a cert punt podien semblar surrealistes, però que a dia d'avui a la pràctica els a les empreses els hi pot preocupar molt més com és l'aspecte mercantil. Tothom sap a nivell legal que a part del, bueno, evidentment ja dintre de la part, eh, a part del tema del jurídicament social hi ha l'aspecte mercantil i amb les últimes reformes en les quals en principi es persegueix la corrupció i tota aquesta història en les quals l'impagament d'impostos té conseqüències penals doncs, a moltes empreses en les quals es coneix eh, amb certesa que això existeix, la possibilitat d'atacar-los per aquest flanc doncs moltes vegades és molt més eficaç inclús que la realització d'una vaga. Llavors, és a dir, ens agradi o no ens hem d'adaptar als nous temps i amb una mentalitat al cap i a la fi de, de voler prendre les empreses, és a dir, que les empreses siguin siguin dels treballadors, és a dir, des d'una perspectiva microeconòmica, la, la possibilitat de col·lectivitzar, de cooperativitzar les empreses fruit de la lluita sindical, doncs la necessitat, per tant, de conèixer econòmicament i, i a nivell d'estratègia empresarial les, les empreses és algo que nosaltres a les nostres seccions sindicals prioritzem sobre manera. Repeteixo, amb l'objectiu eh, de quan es tingui una certa força de forçar, valga la redundància, la, un procés de, de, de col·lectivització. Evidentment, moltes vegades es parla de coses que poden semblar un somni i nosaltres partim d'aquesta realitat. Si aquest és el nostre objectiu i d'aquí partim, per tant has de tenir una estratègia. I aquesta estratègia, en el nostre cas, d'aquí que tinguem un model sindical molt concret, eh, permet eh, fortalir, eh, enfortir les el, els treballadors dintre de les empreses, no només a nivell discursiu, no només a, a l'hora d'aconseguir eh, objectius concrets, sinó, i ens hem trobat ja amb alguns casos, potser també per la, per la situació de crisi econòmica, d'arribar a processos que ara no han acabat, però processos de eh, col·lectivització d'empreses. Bé, per una qüestió de respecte als, als altres companys, callo ja. Jo parlaré, jo parlaré poquet, eh? o sigui que si voleu treure'm part del temps, si no tampoc tinc... Ah, sí, però després sí. te'l passes al llarg, ja veràs com és. Bueno, pues... Passo jo, no? Bueno, pues bon dia també, agrair a totes les que esteu aquí, agrair a, a, a Naia Ricardo que ens han convidat a la TGT, a Naia Ricardo que ens coneixem des de fa molts anys i des de, de moltes batalles. Jo intentaré, Gaspar, ja situar la, eh, el, el tema del sindicalisme jo intentaré dir el que vull, el que puc. Eh, una, una cosa ja per començar és que diria que alguna cosa està canviant, si més no, al, sindical, sindicalisme combatiu. Avui estaven convidades dos dones i un home, finalment han estat dos homes i una dona, però sí, dos persones joves i una dona encara que sigui de tracte Eso, desde mi punto de vista, significa un cambio de tendencia. Al menos el sindicato de la, de la CGT es un sindicato de la que el tradicional, el perfil es un OMA blanc, y de la industria. De la industria es metal o químicas o treballador de cuello blanco como seria la banca. Últimament i segurament des del nou cicle de mobilitzacions que significa el moviment 15M i 10 e anys abans ja les mobilitzacions a, la, a les empreses, les mobilitzacions populars i sobretot, degut a les grans agressions del capital, aquesta tendència dins del nostre sindicat està canviant. Fa només dos mesos es va constituir Joves Libertaris a Reus i també a Rubí i segurament a Terrassa i els col·lectius de dones, les secretaries de gènere i col·lectius feministes dins del sindicat doncs ja fa anys que estem, ja s'han acceptat als congressos com a secretaries de gènere. Per això insisteixo és un canvi de tendència encara tímid i per tant fàcil, però que és, és important valorar-ho i sobretot eh, aprofundir en, aquesta, en, en aquest estil perquè això significa que el, el precariat o el, la, els, els subjectes polítics o sindicals o socials precaritzats pel sistema capitalista és eh, apropem cada vegada més a la lluita sindical i a la lluita social. Eso significarà, en algun cas, això ja seria un debat intern de nostre sindicat, que les estructures que sabeu que són sectorials i territorials possiblement en algun moment haurien de canviar i combinar més lo sectorial amb el territorial, encara que ja és així, però el eh, lo sectorial, vull dir, pues, la sanitat, la banca, no sé què, continua sent la part dominant. Ho deixo aquí com a reflexió de que les estructures sindicals eh, actuals des del meu punt de vista, han de fer un canvi eh, eh, dirigit a aquest precariat que definim com dones joves, eh, gent gran, dones grans, en situació de precarització pel sistema. La, la, la segona qüestió és que la convocatòria de la vaga general del 31, més enllà de l'eficàcia immediata que tindrà, ha, ha mogut fitxa dins del dominó. Aquesta convocatòria que en primer lloc la van fer la CGT que mm, tindrà crítiques de que ha estat un procés poc participatiu i és cert, és una reflexió que nosaltres hem de fer també, però s'ha de situar quan es va convocar i de què manera es va convocar aquesta vaga. Nosaltres vam decidir gaire més alt, sí, gaire, gairebé quatre anys la CGT van decidir que s'havia de convocar una vaga general en algun moment donat la situació de, de fortes agressions que patien. Eh, en, es va costar perquè la nostra maquinària potser és més lenta que, de, que la dels altres sindicats més petits, però ja finalment, i davant de que ningú, cap sindicat, donava un pas endavant per convocar aquesta vaga general, nosaltres vam dir l'hem de, de posar una data i vam posar la del 31 d'octubre. Això sí, també en aquell moment van dir que si al voltant de 10 o 15 dies els altres sindicats, o si en comissió de fos la IAC convocaven una vaga general i nosaltres es afegiria. I ves per on coincidit, com que el 31 i després està el 14, està en aquesta banda de 10-15 dies. Això, insisteixo, no vol dir que aquest procés, insisteixo, perquè és important, hauria d'estar més participatiu. Però els temps i la situació econòmica i social a què s'aboca el sistema es va obligar a això, això sí, a, a Catalunya, per això deia, ha mogut fitxa Eh, diferentes sindicatos como son los que están a la, tabla la, a van decidir convocar vaga también y no només el sindicat sinó moviments sociales como son asambleas de barri o como son ecologistas en acció o l'esquerra independentista, a més la cosa van decidir acompañarnos o la CNT por supuesto eh, van decidir acompañarnos en, en, proceso en de lluita. No así, otras sindicats que después, en el tercer punto, ya hablaré. altas Altres que son propers a como como podia ser eh, la CGT de Joaquín Costa o Cobas o la IAC. Eh, el tercer punto sería, bueno, en todo caso, de hablar de la vaga del 14N, encara que la del 31 continúa convocada, como ha dicho Gaspar, a Barcelona, continúa convocada al metro, que yo sepa, perquè nosaltres van dir, la de la CGT estatal van dir traslladem la vaga del 31 a la del 14 però donem cobertura a aquelles territorials que seria el cas de Barcelona o aquells sectors que ja estan en procés de lluita i volen continuar la vaga o aquelles persones que volen, volen fer la vaga. Per tant, aquesta és la situació en la que es trobem avui si no ha canviat res des d'ahir a les 8 de la tarda. Eh, la tercera pues, cuestión és que cal dir és que som conscients de que la, la CGT són un sindicat petit petit per tant de fer front a, a les grans agressions del, del sistema. Per tant, una de les nostres conclusions o de les meves conclusions és que cal reforçar la unitat d'acció estratègica del sindicalisme combatiu. I això és una, un punt de reflexió que aboco aquí perquè eh, des del meu punt de vista, des del nostre punt de vista, és molt important. Reforçar la unitat d'acció estratègica del sindicalisme combatiu. També som conscients de que reforçar la unitat estratègica del sindicalisme combatiu no, no és prou per, eh, enf per enfrontar eh, la crisi o la crisi a la que està abocada el sistema, sinó que necessitem altres sindicats i altres moviments socials. Y aquí es donde entraría pues, la, la CNT Joaquín Costa, Cobas y la, la IAC, incluso el CSC, son son sindicats que habrían de, de, de ser y a nuestra costat, també els moviments socials, també les assemblees de barri, y aquel bloc eh, que deia yo de sindicalisme combatiu s'ha de fer més ampli precisament per agrupar a todos aquellos sectors que no son tan sectoriales o no son tan al centro de trabajo, sino que son al territori. I aquest bloc anticapitalista o bloc històric o bloc de sindicalisme combatiu hauria de ser un bloc per la confrontació i no per la concertació. Per tant, hauria de ser radicalment diferent al sindicalisme que coneixem des de sempre i aquests sindicats que no acaben d'entrar en la confrontació al sistema haurien d'intentar parlar amb ells i crear un pla d'acció conjunt, torno a insistir, des del meu punt de vista. Per tant, eh, la vaga del, del 14N és una oportunitat, és una oportunitat, no serà l'única, igual és la primera, cap a, a la constitució d'aquest bloc clarament combatiu anticapitalista. També anem així a, a todo correct, però caldria que ja la propera setmana, quan passi l'1 de, de novembre, es reunim jo entenc que primer els sindicats que han convocat aquesta vaga i en, en una segona part convocar els moviments socials, assemblees de barri, eh, esquerres eh, socials i polítiques per crear aquest bloc el 14 ara, aquest, aquest bloc eh, fora dels grans sindicats que es convoquen la vaga fora o al final o que sigui, però un bloc clarament diferenciat aquesta sería la idea. Bueno, como que el debate hoy no era tan... parlar de la vaga, de la vaga general aquesta, sino de las vagas sociales... ...y estrategias de lluita del siglo XXI, ...pues yo no seré de avanzar tan... ...porque no tiene aquesta esta capacidad. Yo només un activista sindical y ya está... ...pero sí dir alguna cosa, ...y es que al llarg de la historia... de la historia del movimiento obrer ...y de toda la historia... hi ha tipos de vagas generales... amb diferentes adjectius. Eh, hi ha vaga general indefinides, hi ha hagut vagues generals polítiques, hi ha hagut vagues generals revolucionàries i les indefinides, si no se m'acudixen més. Eh, què, vull dir, què vol dir això? Que totes les, les vagues generals eh, són de caràcter social. Aquesta és la primera cosa que a mi m'agradaria dir. Per què? perquè una vaga general no afecta només al centre de treball, sinó que afecta a tota la vida social. Una vaga general significa que els mercats no funcionen i que les dones no haurien de treballar a casa seva ni fer feines domèstiques, per exemple. I en aquest sentit, insisteixo, quan parlem de vaga social no la podem diferenciar d'aquestes vagues generals que també igualment són, són socials. Malgrat tot, hi ha diferents subjectes Mm, socials o polítics que en una vaga general convencional no estan reflectides. Per exemple, i, parlaré, posaré només un exemple, les treballadores sexuals. Les treballadores sexuals, que també han de ser un subjecte de lluita, de transformació i de revolució, igual que la resta de, de les dones, els dies de vaga general tenen més feina. I tenen més feina, però ja sabem per què, perquè els homes, com que estan en la vaga, pues van a, a, a, a que els donin aquest servei. Per tant, quan estem... bueno, això perquè hem parlat amb, ell, amb elles i, i és així. Què passa? Que el moviment obrer eh, històricament no ha reconegut aquestes treballadores com que fan un servei a totes les cometes que, que sigui. I per tant, elles no se senten identificades a una vaga general d'aquestes característiques clàssiques. Qui se, sí que se sentirien més identificades a una vaga de consum, per exemple, perquè elles sí que poden deixar de consumir, no poden deixar de treballar perquè a més avui en dia tenen poca feina i, i, i, i són 20, 20 euros per cada mitja hora o el que sigui. Quan parlaven de subjectes polítics precaritzats, no precaris, precaritzats pel sistema capitalista, estem parlant d'aquestes coses. Estem parlant inclús de l'economia il·legal com podria ser el treball sexual, però estem parlant també de les treballadores de la llar de les treballadores de la llar que tampoc podran fer vaga, una vaga convencional perquè moltes d'elles són internes i treballen les 24 hores del dia. Aquests són els objectes polítics en els que hem de treballar i els que ens toca treballar des del sindicalisme combatiu i d'aquest concepte més ampli de vaga social. I hem de buscar les fórmules. Les fórmules ja les vam buscar la vegada anterior quan van anar aquí a Pedralbes eh, a repartir propaganda a las trabajadoras de la internas, porque claro, pues las pobres no tenemos trabajadoras domésticas, no? Y aquesta vegada volien anar, si tenen temps, al parc este de... ver, no porque allí es reuneixen moltes... Fili... El Turopar, eso es el Turopar, porque reuneixen moltes, moltes eh, dones pues, quan eh, el temps lliure. Però, a, me, a més a més, una vaga social no vol dir només una vaga de consum. Vol dir vaga sexual, vol dir vaga domèstica i vol dir vaga de cures. Vaga de cures. Aquells treballs que fan les dones eh, per tenir cura dels nostres familiars, de l'àvia, de, de, la, de la filla, de no sé què, feines no pagades, no valorades socialment i que no tenen un valor econòmic perquè el sistema capitalista eh, augmenta el seu benefici per a, a aquestes eh, feines que fan les dones perquè no nos la paga o les paga molt malament per tant estem eh, si no busquem que aquest subjecte polític, polític de les dones eh, en general, les dones que fan la cura de les persones, això es constituïs en, en subjecte polític de lluita revolucionària, nosaltres dient sense les dones no hi ha revolució, no podem transformar la societat. Per tant, una cosa també clara, la vaga general no és un objectiu en si mateix, és una eina de transformació eh, del model econòmic i social. És una eina social, això també, per tant. Bueno, eh, també ens cal adreçar-nos a la joventut amb salaris, amb salaris precaris, amb salaris en negre, l'economia negra, que sabeu que és, no sé si un 20 i tants per cent del PIB. Per cert, el treball domèstic aquest que fan les dones i que no es paga representa el 22% del producte interior brut, no estem parlant de qualsevol cosa. I són, a més, els sectors que haurien d'estar a nosaltres i que nosaltres hem de ser nosaltres, com a sindicats i com a activistes socials, hem de ser referència per elles. Per tant, torno a insistir, cal crear el subjecte polític del, pre del precariat, subjecte polític vol dir que el precariat ha de ser mm, central a les nostres lluites i a les nostres eines de transformació del model econòmic i social. Parlava també del sector informal i del sector il·legal que estava referint també a treballadores sexuals. Bueno, per acabar, penso que podem, podem concluir que crear aquesta vaga social que segurament hauria de ser de caràcter indefinit necessitem instruments més enllà de la sessió sindical i del centre de treball. Sense oblidar el, el centre de treball perquè és al centre de treball on es dona l'eix fundamental de, de, de lluita entre capital i treball. És allà, en la negociació col·lectiva o allà, però és més enllà d'això que hem de, hem de fer la lluita. Aquests instruments que deia hem de crear nous instruments. Aquest instrument és l'acció social, en els diferents moviments de caràcter també territorial. I per últim dir que cal crear alternatives al sistema capitalista. Com deia eh, Gaspar, no hem de fer només lluites defensives, sinó que hem d'anar a la contraofensiva. I per això hem de crear instruments, com deia, però també hem de crear alternatives i alternatives que sería que eh, la, las necessitats de les persones siguin el centre de l'economia, la centralitat de les necessitats de les persones i no el benefici econòmic, sinó les necessitats de les persones. I ahir de nou entren les dones que són que són les que creen vida, les que reproduïn la, via, la, la vida i les que treballen gratuïtament eh, per crear valor social. Haurien de crear, que ja estan, cooperatives de consum Això de d'enfortir las cooperativas de consumo, pero no només las de consumo, sino las cooperativas de crédito. Ahí están las bancas éticas, ahí está Fiare, precisamente aquest cap de semana hay una fila de, de Fiare, COP56 Eso això. Hem d'enfortir de, este aquest de economía solidaria, eh, eh de defensar els serveis públics, ho ha explicado molt bé Gaspar, hem de valorar el trabajo doméstico y de cura, l'hem de donar valor económico y sobre todo valor social, Torno a insistir, el trabajo doméstico y de cura representa el 22% del, del PIB, pero que no cuenta nuestra economía de mercado capitalista. el de crear economías de escala, soberanía alimentaria y economías de escala. Bueno, puede ser que un tren de alta velocidad que no sirve para que el pueblo, sino para que traigan las lechugas de los esos de Almería, de los de los tondos, ¿no? pues això no són les infraestructures ni el tipus d'economia que el poble necessitem, el poble treballador. Igual un necessita el CIU, però això no és el nostre projecte. Eh, hem de pensar en salari social personal, renda bàsica, això l'Anna i el Ricardo segur que saben més bé. Eh, hem de buscar temps lliure perquè les persones es puguen dedicar a viure i, es puguen, i, i, i hem de tenir temps per la transformació social, això s'afecta de nou encara més a les dones, perquè la mida que es dediquen a la cura dels fills i filles, sobretot en, als anys de l'edat reproductiva, si miren, pues, les dones no tenen temps lliure per una vida pròpia. Per tant, hem de buscar la felicitat social i hem de, hem de buscar una banca pública. Banca pública significa planificación desde la sociedad, desde el Estado, no es defensa pero en de la banca pública, precisamente por la redistribución de la riqueza. Eh, el aumento fiscal, eso ya se supone. en de buscar también monedas complementarias. en de pensar si a estar al euro o sería mejor surtir del euro per la nuestra economía, una economía centrada en las necesidades de las de y personas y la soberanía alimentaria. en de buscar complementarias, ya si estáis algún algún intento por ahí del Panteteus y bueno, unas que se llaman Opus o bien ahora no sé cómo, lo explica el Naredo mejor mío que yo... dret decidir las relaciones internacionales y dret decidir el comercio exterior, en qui es volen relacionar y en qué es volen relacionar, ...a lechugas ecológicas o a tren de alta velocidad o a las energías nucleares, de decreixement, energías netas dreta no pagar el deuda, un deuda que el popla no crea, de un deuda que nosaltres no hem de pagar, que lo, que lo paguen el rics. Eh, dreta dret a de la Unión Europea, la Unión Europea del capital, que nosaltres no es en nuestra model. dreta a también en nuestra modelo de Estado y de sociedad, o de sociedad y de Estado. Y ya como he acabar, porque claro, le llamo atención a Gaspar, en de dos cosas, una molt rápida. El 19 de, de, de novembre de fa 75 anys van assassinar a Bonaventura Durruti, un exemple de persona revolucionària totalment entregada a l'alliberament eh, social i a l'alliberament personal. Farem un homenatge des de la, la CGT Dones Libertàries, allà on està enterrat juntament en Escaso. ho dic perquè és un referent de lluita pel poble català, no només per l'anarquisme, sinó pel poble català, que jo penso que l'hem de recuperar des, de moviment, des dels moviments socials, també, i des de les diferents esquerres independentistes o no independentistes. I ja per acabar, ja aquí sí que dues reflexions que mm, penso sobretot adreçades als anarquistes en sentit ampli. Penso que en aquesta situació es calen dues reflexions importants. Una, la crisi del model d'estat, no ho hem analitzat prou. La CGT hem de fer un debat quan passin totes aquestes vagues i tinguem temps sobre què significa de canvi de les nostres estratègies la crisi d'aquest model d'estat i dos, juntament amb això, la crisi del sistema capitalista, de, de l'estat del sistema capitalista. Per, to, per tant, quan parlem de construir un altre model econòmic i social, hem d'analitzar les oportunitats que genera la crisis de, de, capitalista, la crisis del sistema económico y social, no es la crisis del estado también sobre todo mm, bueno, todo ahora y sobre todo desde siempre, sino la crisis del Estado capitalista. Es faltan... Bueno, ya acabo. Un cuarto de hora. bueno, si vos acabar una minuto. No, no, ya eh? está, ya está. no, A veure, intentaré anar molt ràpid. Si els culpa, bueno, bàsicament manifestar la meva adhesió a la majoria de les coses que s'han dit, bueno, dic la majoria, segurament totes, perquè no, ara mateix no, no sabria recordar quina, d'alguna manera, estic en contra. No? Si els companys deien que ells eren sindicats petits, la cosa és que és un sindicat que s'hauria de mirar en microscopi electrònic directament. Vull dir, som, som molt, molt poca gent i per no enganyar, perquè sapigueu una mica on som formem part d'aquest col·lectiu de l'esquerra independentista, diguem-ne, però com a sindicat som realment molt petit. Basaré la, bàsicament quatre punts de la meva intervenció, perquè crec que els companys ja, ja han dit, han fixat molt bé els ítems o la lògica de per què convoquem o per què som co-convocants d'aquesta vaga social del dia 31, Primerament, el que, el que diré és que cal, ens cal de cara a, a tothom un nou relat de la crisi, però no només de la crisi del 2007 al 2012, és a dir, perquè hi ha molta gent que espera o que enyora el 2007, quan abans del 2007, perdó de l'expressió, tot era una merda també, és a dir, eh, no sé si us recordeu, la, la gent que recorda el paradigma d'abans del 2007, com costava llogar un pis l'any 2007, com la carestia d'habitatge, i que realment els índexs de repartiment de la riquesa l'any 2007 doncs, eren també, abans del 2007, eren també lamentables. O sigui, cal un nou relat de la crisi més enllà del període de eh, l'esclat de la bombolla immobiliària, etc, etc, etc. Després, per una lluita de classe 2.0, que crec, crec que ho han exposat aquí. 3. Traslladar la democràcia dins els centres de treball, cosa molt important i finalment, una frase no dita des, de la, des del meu caràcter il·lús, ingenu o, per, o pueril, sinó des de la convicció, podem guanyar. Va, és a dir, ho crec com a, no com un exercici de voluntarisme militant, sinó com una veritat real. És a dir, podem, com a mínim podem incidir realment en un canvi de les, de les actuals estructures. Ràpidament, agafo aquests quatre punts. Un nou relat de la crisi és interessant eh, elaborar un nou relat de la crisi perquè la gent, per eh, superar més enllà de l'estat d'indignació, del cabreig, per la, pels, pels bandarres que han fotut la mala a caixa, cal un relat diferent perquè encara tenim mm, determinats paradigmes que donem per certs, o fins i tot per la gent que a vegades manifesta a les places, etc etc. Tradicionalment, o el que s'han dit des de la crisi, des del de cicle de davallada capitalista dels anys 70, és que les polítiques de detracció de drets socials, de pèrdues de serveis públics, formava part d'una fatalitat. És a dir, hi ha una contracció del cicle econòmic, hi ha un augment dels costos empresarials, hi ha menys beneficis i, per tant, per facilitar la nostra uh, eh, ampliabilitat hem de rebaixar o hem d'avaluar les nostres condicions sociolaborals per tal de facilitar la nostra ampliabilitat. Això juntat amb una crisi fiscal de l'Estat doncs fa que, evidentment, doncs, hagin de rebaixar mm, drets, eh, d'alguna manera, de rebaixar serveis públics. Aquesta era eh, l'òptica eh, escèptica, l'òptica funcional, l'òptica de la fatalitat, era el discurs tradicional que sempre s'havia imposat sobre el relat de la crisi dels anys 70, dels anys 80, les contrarreformes laborals, etc etc. Afortunadament, eh, actualment estan sortint determinades persones que sense ser fins i tot ultrarevolucionàries estan reformulant aquest relat de la crisi, estan donant un model alternatiu de la crisi. Per exemple, David Harvey parla del de concepte d'acumulació per despossessió. És a dir, eh, en un moment on eh, per l'auge de, la, l'auge la, de, les, de, um, de les lluites obreres, el, el concepte de repartiment de la plusvalo s'havia qüestionat perquè els treballadors estaven mitjançant l'acció col·lectiva mm, d'alguna manera qüestionant el procés d'acumulació capitalista o el procés d'acumulació de, de beneficis empresarials, es troben el, els empresaris que per tal de continuar garantint aquesta situació en un moment de davallada econòmica el que fan és iniciar el que s'entén un poder de reforçament de classe, un poder de eh, el que deia Warren Buffett, no? és a dir, aquest senyor que és milionari. Eh, hi ha una lluita de classes, però l'estem guanyant nosaltres, els rics. No? És a dir, això, això ho tenia classe, ho tenia clar. Llavors, el que fan bàsicament és mm, a través d'aquest discurs fals de que necessitem eh, afavorir l'ampliabilitat, Mm, de treure'ns drets laborals, això mira la nostra capacitat d'acció, de concertació d'acció col·lectiva, d'afrontar eh, la realitat laboral, ens atomitza i paral·lelament facilita el seu reforçament com a classe. No? També amb això va lligat al tema del deute. Si l'Estat es retira de determinats aspectes que abans proveïa, salut, habitatge, és evident que nosaltres tindrem que anar al mercat privat per accedir-hi. I si tenim menys salari, ens haurem d'endeutar. Ergo, entren els bancs en joc. Per tant, trobem que el relat del deute de vivimos per encima de nuestras possibilitats. Ergo, asterisc, tenim el vici de menjar tres cops al dia i viure sota sostre. És a dir, eh, i totes la, la, la, les reformes, les contrarreformes laborals que tenen com, si fixeu, aquest motiu, baixar costos laborals, baixar costos laborals, per facilitar nostra, la nostra suposada i la nostra empleabilitat, tenen aquest motiu gens confessable. No? Una lògica de reforçament de les elites econòmiques i financeres per tal de minar la nostra capacitat d'acció col·lectiva. I ara això, fa falta que el concepte, el, un concepte de lluita de classes 2.0. Tenim des dels sindicats, sobre, ja no parlo dels sindicats majoritaris, que això és una altra història, però els nostres tenim, com, en llenguatge mutxatxà de nui, mètodes una mica viejunos. Vale? És a dir, tenim una, un, uns mètodes una mica viejunos, llavors cal, cal és a dir, refermant que actualment la, eh, la lluita de classes té absoluta vigència, cal afegir un 2.0. Eh, tampoc des d'una lògica anòmia, és a dir, ara no, ara no hi ha a, a classes, ara només hi ha precariat. No, perquè fins i tot que aquesta gent que cal incloure, que el que hi ha la Issa i el company, eh, jubilats, aturats, gent que resta al mercat de treball, es relaciona indirectament a través de, a, a, cap al mercat de treball. És a dir, la jubilació és un salari indirecte, els aturats cobren un salari indirecte, és a dir, són gent que relaciona al mercat laboral. Llavors, el que s'ha de fer és incloure'ls en aquestes incloure'ls en aquestes lluites, és a dir, fer-los veure que les lluites per la defensa dels drets col·lectius als centres de treball també els afecta a ells i indirectament, i ara entro al segon punt, que desenvolupar lluites típiques de plantejament del conflicte, negociació, concertació, això està, està més passat de moda que l'equip A. Això ja, no, això ja no funciona, aquestes dinàmiques s'han de trencar. Vale? Llavors, hem de generar dinàmiques que permetin una permeabilitat de les lluites, sobretot per no fer-les previsibles i fàcilment acotables. La clau és que els empresaris no puguin ser capaços de gestionar el conflicte. Perquè si no són capaços de, generar, de gestionar el conflicte, aquest es torna imprevisible i, per tant, és on podem fotre canya. Quart, podem guanyar, senyors. És una realitat, i en, lligat en aquest sentit. Cal fer imprevisible el conflicte. Tenim petites victòries petites, als centres de treball que a vegades són invisibles, però si podem guanyar en els centres de treball és evidentment que podem estendre el, el, te, el, podem estendre el conflicte. si tu ràpidament mostres o dos eh, documents que es poden evidenciar o es poden inferir d'aquestes petites victòries. Un és el, el document de l'acampada del sol de Seattle. Vale? Si mireu, és un petit... Un, un petit eh, L'arte de la guerra és un zu, sabeu? Una mica pues, adaptat a les lluites socials. Vale? És a dir, on expliquen mètodes de com guanyar o les lògiques de com guanyar que és en realitat el que també està desenvolupant la plataforma afectats de la hipoteca. És a dir, no, vendre, no fer de capellans, no dir quan arribi el nostre model social Eh, tot seran flors i violes, no. Primer, evidenciar que es poden fer, es poden guanyar victòries a curt termini, que això eh, aglutina la gent, que cal fer a la gent corresponsable de la seva victòria, etc etc. També Traficant ha fet un llibre que està penjat en PDF, eh, no estic fent propaganda, sí que podeu veure, que és el tractat per radicals pragmàtics del Salolinski, que és un senyor de Chicago que va entendre que tot anava tot anava, com deia el Bonafente, matxembrat, no? és a dir, cojuminat, que eh, eh, treballadors, immigrants, no sé què, tots anaven junts en el concepte de acció democràtica, lluites socials, etc etc. no? I que, per tant, el que hem de fer, per exemple, és a les, a les empreses petites portar la, a la nostra iaia, al nostre germà que està a l'atur, és a dir, que tothom pot ser un piquet de vaga, tothom pot ser un piquet de vaga. No, no. a més a més, hem de, hem de visualitzar-ho, no? perquè a part l'empresari no entén. Saps? Què fa una iaia amb una pancarta? Eh? Això no entén. A vegades fins i tot els sistemes de vaga tradicional no serveixen a tots els llocs. Per exemple, als pobles petits. Als pobles petits tu fer una vaga pots quedar marcat. Però en canvi, si utilitza aquest mateix sistema de control social per liar-la, és a dir, portes la gent del poble davant de la casa de l'empresari i tal i tal, aquest sistema d'oprobi social juga, que pot jugar en contra del treballador, juga en contra de l'empresari. Es giren les tornes. Hem de canviar els models, hem d'adaptar-los a la realitat. I senyors, una cosa molt important, ja parlaran a les 12 sobre els instruments concrets de lluita, però els instruments de lluita als centres de treball no és patrimoni de, de, de nosaltres, dels sindicats, no, no. Vosaltres també podeu ser agents protagonistes i fins i tot tal com està el panorama laboral, i ja ho explicaran els companys, si la tens més possibilitats de quedar-te que no si que restes callat. És a dir, inhibir-te és, eh, és salvoconducto per ir a la puta calle. Perdó l'expressió. Llavors, heu de ser conscients de que podeu convocar assemblees als centres de treball, si un dels treballadors demana, i l'empresari us ha de cedir el lloc de treball, al centre de treball, per desenvolupar les assemblees podeu revocar comitès. Això que deia, ai, ai, burocràcia sindical, és, ai, lamento, lamento, lamento, lamento. Bueno, pues, cony, revoca'ls. Uh, també pot passar que els revoquis i tornin a guanyar, que és el que va passar curiosament a TMP que van revocar el comitè de comissions obreres i van tornar a guanyar. Però bueno, això són desgràcies que imponderables. El camí de la lluita a vegades no és lineal i recte. Podem, podem convocar vagues, podeu constituir una secció sindical, en fi, i com deia el company, a vegades la vaga tradicional no li, fot, no li és igual a l'empresa, a vegades eh, la imatge de l'empresa cotitza molt més que la pasta, per exemple, les empreses del tercer sector, aquestes empreses solidàries i no sé què. Mm, en fi, no sé, tenim exemples de, de, lluita, de lluites d'aquestes 2.0, no? per exemple, la comissió laboral pues, es posen davant de, dels, van piquets que no són gent vinculada al centre de treball i la lia. Bueno, en fi, aquest jo crec que és l'últim lema que m'agradaria que us quedéssim. Podem guanyar, podem guanyar, en hipnosi, podem guanyar. Bueno, però ja està, és una mica això. Què vol dir 2.0? 2.0, Doncs això de les noves tecnologies ah, i tal. Roba. Ah, la camp, camp del Sol, Seattle, Seattle. Seattle. No sé si, si teniu alguna pregunteta, alguna qüestió. Ja repetir el, el llibre que has dit avui. Sí, Saúl, Saúl Alinsky, Alinsky, la primera amb I, amb K, d'ocupa i Y. Saúl Alinsky, sí. El, el subtítol és, no, el títol no me'n recordo quin era, el subtítol és Tratado para... Eh, revolucionarios pragmáticos. És a Traficantes de Sueños. Si entreu a la pàgina web de Traficantes de Sueños, us el podeu descarregar. Vale. A revolucionàries no, no és, no? No, és un senyor que va, que va morir l'any 72. Llavors, ah. aquestes <laughs> coses, pues, l'home no, l'home no les tenia. Un senyor que es movia pels barris marginals de Chicago i que, bueno, en fi, ja, ja ho veureu, és un senyor bastant interessant. tenim 20 minuts. Eh? Sí, a veure, nosaltres havíem, havíem pensat organitzar la sessió, diguéssim, primer els sindicats, després el, el, el resta de ponents, però eh, són, que ens queden 20 minuts, jo crec que podríem generar, les intervencions han estat prou riques, prou substancioses i podem discutir bastant, podem estar una estona fent debat fins que no comenci l'altra part, si us sembla bé. Sí? Qui comença? Si tu? ¿Alguno de los aquí presentes ha planteado que, algunos sindicatos, SSGT, SNT, etcétera, abran comedores sociales para ganar más apoyo social debido a que el Estado está quebrado y pronto no podrá dar ninguna atención a los ciudadanos que están en paro? ya que tanto en Grecia como el partido nazi, como a los hermanos musulmanes en Egipto o otros países musulmanes, esto les ha servido de mucho. Eso ayudar al ciudadano que no puede ser virado por el estado del bienestar que ya está siendo recortado y que esto lo incluya eh, eh, los sindicatos combativos, antes de que algún partido nazi le vea el filón y saque la Después también me gustaría preguntar si en el debate sobre la crisis económica se ha tenido en cuenta que el dinero ahora mismo no vale nada debido a que no está no lo puedes cambiar por el oro y en el fondo es dinero fía y es un dinero que no vale absolutamente nada, solo son papelitos que creemos que vale algo. Y eh, a la hora de, sobre la burbuja inmobiliaria y en ese paréntesis de que se ha ido por encima de, las posibilidades, sobre el impacto que tuvo todo ese dogma de los pisos nunca baja. Eh, que al tiraban este era el dinero, que había personas que salían de la ESO, primero saliendo tercero de la ESO, iban directamente a paleta y ganaban un sueldo que ahora mismo muchas personas que están en sus estudios universitarios no lo podrían ni, soñar. Y que se podría hacer, y si se ha pensado un poco en que el crédito fácil que tuvimos ante la inmobiliaria, es la solución del mal gobernante a un problema estructural del, sistema, ya que no hay suficiente dinero para invertir en educación como para desarrollar eh, mm, un gran bagaje en una gran parte social para que pueda trabajar en los puestos mm, menos precarios. ¿Sí? No sé. Dinero? Vols tu primer, que has No, com vagis. A veure, fins a les 12, no? Quina hora és ara? Sí, menys 20. Menys menos menys 20. Ah, menys 20. Bueno, a ver, a ver, a nivel de comedores, si te hablo a nivel personal, a mí también se me había pasado por, por la cabeza, ¿no? Porque de hecho vi en el caso de Aurora Dorada lo de Egipto no lo sabía, pero tanto lo del tema de comedores como aprovechaban los, los muy cabrones para hacer como acompañando a viejas a sacar dinero del cajero para supuestamente protegerla de supuestos, de supuestos atracos. Es decir, eso tienen una estrategia planteada. Eh, nosotros a nivel de sindicato, la parte social, es decir, entendida no es decir entendida como la cuestión de, auto, alternativa de autogestión es decir de dar poder dar una alternativa a la gente que que estábamos o que estamos en el, en el, en el paro, en el desempleo, pues es algo que estamos desarrollando. ¿vale? Es decir, el tema de, eh, por ejemplo, vincularlo a la, acción, a la acción sindical, a nuestras secciones sindicales, el apretar al empresario eh, cuando sabes que está contratando a gente eh, con horas extras. Que está, que está gente que la tiene contratada en negro gente eh, que los trabajadores están eh, realizando una carga de trabajo mucho más elevada y que por tanto se podría eh, aumentar el número de trabajadores, pues eso es una estrategia vinculada a esta, quizá más a la acción sindical que, queremos desarrollar. A nivel concretamente lo de comedores, y es una opinión ya quizá más personal, creo que aún no tenemos la fuerza, quizá económica, no sé si es la mejor palabra, para asumir esa, esa realidad. no tenemos el dinero ni la capacidad para poderlo hacer, no te voy a engañar. Y luego, en relación a, a lo que has comentado lo de la burbuja inmobiliaria y lo del tema del crédito, a ver, en el, en el caso español, a mi entender, es bastante claro. Es decir, esto viene, lo que había comentado anteriormente, de una serie de reformas y contrarreformas en contra de, del poder de la clase y de sus condiciones de trabajo, y muy particularmente de, de las con las consecuencias salariales que eso trae, que es lo que se llama una depauperación obrera, es decir, una disminución constante en, los, en el poder adquisitivo de la clase. Entonces esto lo que obligaba, sobre todo en la década a, final, a medianos de los 90, para mantener el nivel de consumo, la única salida que se les dio, a, sobre todo a la gente con salarios bajos, fue el crédito. Por tanto, tú la capacidad de compra era mucho menor, pero tú eso lo compensabas con el crédito. Evidentemente la consecuencia ya la hemos visto. Eso a nivel teórico, pues habría, aquí estaríamos hablando de la distribución funcional del PIB, en donde podemos ver, por ejemplo, a fecha de, no sé si el año pasado, donde ya las rentas empresariales superan a las rentas salariales. Es decir, tú cuando analizas el PIB tienes por, lo puedes hacer por la oferta, por la renta o por la demanda. Si miras el de la renta, es decir, cómo se reparte el pastel, a día de hoy, a diferencia de, por ejemplo, los años 70, la mayoría de las rentas se las llevan los empresarios, aun siendo una parte mucho menor de la población que nosotros. Es decir, ellos apenas, si contamos a los, a los autónomos que los meten ahí como empresarios, en mi opinión no se les debería mezclar, eh, apenas llega un 15, como mucho 20% de la población, como mucho. Y el resto somos trabajadores en activo o en, el paro. Tanto eso, eso hay que, el fin y al cabo, para concretar, lo del crédito fue una salida que se dio fruto de esa disminución de la capacidad de compra. No, Jo, el tema, el tema de, dels menjadors socials, crec que ara mateix una mica sense amb ell no està ni a l'abast no econòmic ja ni tan sols organitzatiu i de nombre de militància jo recordo només està en contextos on hi ha una hegemonia organitzativa molt gran d'un determinat grup des els germans musulmans o, o Alba Dorada jo recordo fins i tot que els Panteres Negres ho feien o sigui que eren gent que tenia un eh, control polític de disciplina molt elevat i que, clar, jo sé que al País Basc alguns companys ho estan intentant fer, però és realment molt complicat, molt complicat. I això ens porta a la reflexió de com, d'alguna manera, eh, ajudar la gent sense caure en dinàmiques assistencialistes, que és una mica també el que jo crec que indirectament també la PA fa, no? és a dir, empoderar la gent, és a dir, no tornar, no, fer, no estigmatitzar la pobresa, sinó generar dinàmiques de subjecte polític, no? És a dir, tot i viure al carrer o estar al carrer o, o, o estar en la pobresa, tu ets un subjecte polític, tu pots reclamar, no? I jo crec que el que no podem donar ara mateix aquesta situació, però sí que podem fer això altre. És a dir, tu estàs aturat, tu no tens accés al consum, però sí que ets un subjecte, sí que ets una, un subjecte polític de transformació. I jo crec que és el que, donada la nostra modèstia organitzativa, és el que prioritàriament hem de fer. I llavors, si eventualment fóssim molta gent, que és un escenari que ara mateix eh, a curt termini no és, sí que podríem fer-ho altre. El tema de la burbuja immobiliària, jo crec que també hem de reduir el mite de la burbuja immobiliària. Aquí suposo que hi ha molta gent que recorda el no tenéis casa en vuestra puta vida. És a dir, també hi havia... Mm, es va crear com un mite, una, una, genera, una general convicció que no es responen amb les dades. Tu mires, per exemple, el, els informes del Banco d'Espanya i tal, i només, bueno, això ho explica en el llibre aquest de la Colau, de les vides hipotecades, només el 20% de la població tenia un altre bé que no fos el, el, un altre bé immoble que no fos el seu on viu. I, i en aquest 20% s'incluïa la gent que tenia una plaça garatge, per entendre'ns. Vull dir, en realitat, érem una societat de pobres desgraciats, en, en sentit material del terme. El que passa és que dins d'aquesta onada de, de generació del discurs de creació d'hegemonia s'ha generat una falsa sensació. El 2000, abans del 2007 no era una panacea, jo recordo que hi havia gent que per entrar en un pis de lloguer anava, et demanava un any de rendes de val del banc, o sigui, vull dir, coses que eren flipants. Vull dir que jo crec que la, abans de l'any 2007 no era, no era cert. No sé si heu vist l'entrevista de Salvados, de l'Artur Mas. Hi havia un moment, un fragment, que em vaig quedar flipat que ho digués un tio de, un tio de Convergència. Abans del 2007, en un moment d'expansió econòmica, el 17% de la gent estava sota el llindar de la pobresa al 17% de la gent, ja estem a un 21%. Llavors, jo crec que el discurs aparent de que tots estàvem guais el 2007 era una bombolla com era la bombolla immobiliària, o sigui, un, un discurs aparent i fals. No? O sigui que jo crec que realment no hi ha un abans i un després realment. Estàvem a un dit de l'abisme i no ho vèiem. És l'única reflexió. No? i evidentment sí, sí, vull dir, els, si vosaltres veieu els Salvados també és una altra mostra, no? aquesta gent que era ultracientífica mentre es, els bancs finançaven no sé què, pues, feien això no? en fi, no sé bueno. Sí, pues ahora he sigo después respondo No, no, yo sí. A mí, más o menos interessant la intervenció que has fet, però també m'ha suggerit el tema de l'assistencialisme i del populisme, no? d'aconseguir certes coses no a través d'una politització eh, ni d'una una transformació com a subjectes polítics i polítiques, sinó com, com amb aquests mecanismes. El que passa que em sembla interessant vincular que moltes, moltes vegades no es fa l'ètica de la cura a l'ètica de la lluita. Sembla que la transformació social només passa per una lluita opositiva i confrontativa i no a la transformació dels models de relació, de relació i de construcció col·lectiva. Llavors, doncs, amb el tema dels menjadors, sí, vist com un assistencialisme, a mi em tira molt enrere. Vist com una forma d'incorporar l'ètica de la cura a la lluita, eh, com una forma de construcció col·lectiva de suport mutu, més enllà de jo eh, et mantinc per aconseguir inflar les meves files, em sembla una qüestió interessant que ens, que ens podríem plantejar. No? Després hi ha hagut una cosa que bueno, he, he arribat bastant tard i només eh, hi he escoltat prou. No? Però en diverses ocasions he escoltat eh, bueno, la iaia com a la imatge de la fragilitat sempre és una iaia dona Eh, és una cosa que, que a l'hora que les volem convertir en subjectes de lluita, les convertim constantment en, en subjectes de fragilitat i de vulnerabilitat. Penso que és una, una qüestió a, a plantejar-nos i, i tots aquests col·lectius que, més enllà de ser assalariades o assalariats indirectes, penso que a més a més contribueixen a, o sigui, que el fet que facin vagar eh, no només els implica perquè són assalariades directes, sinó perquè contribueix a enfonsar un sistema que no se sosté només a través d'aquest treball productiu, sinó a través de molt treball invisible. La crisi de l'estat de benestar, que no ha estat mai crisi de l'estat de benestar, perquè no hem tingut mai un estat de benestar, a, a, a l'impacte d'aquesta crisi l'ha amortiguada a les famílies, amb tot el que això implica i han sostingut aquest sistema i aquest sistema ha anat tirant per una amortiguació eh, de molt treball invisible. I em pregunto, amb tot aquest treball no reconegut, considerat no productiu més enllà del domèstic i de cures, sinó molt treball d'economia submergida, més enllà de la possibilitat o no real d'aquestes persones de participar d'un piquet, que també ens hauríem de qüestionar, no? no sé si una treballadora domèstica interna en una casa que té una tarda a la setmana de poder sortir de casa pot participar un piquet, m'agradaria que ho pogués fer-ho. També m'agradaria pensar eh, les vagues que estem plantejant-nos eh, es plantegen cap a... es ofereixen solucions, són vagues orientades a pensar en tota aquesta, eh, en tota aquesta gent i tots aquests treballs i són idees tan solucions. Puc contestar jo, que no parles? Ja. Bueno, pues agraeixo molt la intervenció de la Sílvia perquè m'ha ajudat molt a lo que jo he dit abans i ella ha, ha dit encara més coses, per això he passar la paraula també. Bueno, gràcies. Eh, a veure, sobre comedores sociales, la, la, la CGT no en parla d'això. El que sí podem dir és que en aquest moment a l'Assemblea de la Vila de Gràcia estem obrint una mena de banc d'aliments i ahí, estan, eh, ahí participen persones afiliades a la CGT. Tot lo de l'assistencialisme ja, ja s'ha dit, no cal repetir, però sí la conversió d'aquests subjectes en subjectes polítics, com he dit en la, primer, en la intervenció i, i també deia Jordi Juan. Sobre el tema dels diners, jo ja he parlat abans de monedes complementàries que no tindrien per què ser la moneda euro, és un tema també que s'hem de eh, qüestionar si per la nostra economia, per la nostra supervivència com a poble treballador, l'euro és el més adient, amb el que estem pagant també del deute, del deute alemán, por ejemplo, eh, o podrían eh, implementar otras como, por ejemplo, la experiencia florida que Opus se llamaba me parece, Opus o una cosa así, o los de que significa intercambiar tens por otros eh, productos de consumo o de, de, que, no, que no estén monetarizados. Y sobre toma del crédito, por la verdad yo no soy nada versada en, en, en economía, però sí que aquí sorgeixen algunes dubtes, per això insisteixo en el tema de l'euro, hem de tenir dret a decidir si es convé l'euro on de sortir d'aquesta Unió Europea que es fa més, més, po més pobres, és que, mm, per exemple, les persones que tenen hipoteques i les tenen en euros es pregunten de vegades. Jo, és una pregunta que em fan a la meva feina si eh, nos nosaltres fem una campaña de no deben, no paguen y también es interpelen sobre la necesidad de estar al euro o surtir de euro, ¿qué pasaría a las hipotecas que la gent està en euros? Por ejemplo, eso, eh, una, pregunta que se de fer. Com es podría reconvertir estas hipotecas en euros en, una, en un nou tipo de moneda que no tendría por qué ser la peseta, sino que... de la misma moneda de, la misma manera que se reconvertieron los créditos o hipotecas que había cuando teníamos la, peseta, se pasaron a euros. ¿Me entiendes? un, euro eran 166,386. Pues la gente que tenía un crédito en aquel momento en mm. pesetas, a partir del día 1 de enero de tal de esto, pues se convirtió en el, el en euros. Pero no eh, creo, sí que, no creo que se les ocurra que los hipotecados continúen pagando la hipoteca en euros y cobrando el sueldo en, la moneda que toque. No creo que se les ocurra. Supongo que teóricamente sería podría solucionar, ¿no? podría solucionar la voluntad política y sobre todo si nosaltres son el subjecte de transformación social. bueno, eh, no, es eso sobre... hablar de abans de, la importancia del, trabajo de curas y eso, que el tema ya estaba No sé si volia. Em sembla que hay un torn de paraula. Sí, sí. Ah, ah, ah, ah, pues entonces tenía que ver. Que, bueno, nosaltres som de l'Assemblea Indignada del barri, llavors ahir vaig estar a ah, l'espai de coordinació... Ahir vaig estar a l'espai de coordinació de barris i vam parlar del tema de la vaga, bueno, no que no molt pràctica respecte al que has dit tu. I llavors vam dir, bueno, no sabíem quina, posició tenir, a part que cada barri tindrà el seu comitè, no? però a l'hora de fer piquet central o bueno, el que sigui, clar, estem una mica a l'espera del que es parli als, bueno, als sindicats alternatius i també del que es faci la coordinadora laboral, però bueno, sí que hi havia la idea que, que, que la vaga, que és una cosa de totes, doncs que, que, que hi hagués un front comú anticapitalista o el que fos, però que als barris ens, ens agradaria tenir participació en això i, i que anéssim com una mica que no tornés a passar el que va passar el 29M que hi havia com tres convocatòries diferents i bueno mm -hmm. això. Et refereixes per al 14? Per al 14 Sí, yo lo que quise que decir es que si, si se vuelve la peseta, que dudo que dejen volver a la peseta, Eh, la inflación sería brutal. Entonces, a la hora de los de cuando a crédito peseta, eh, quizás se pasaría a de una peseta, porque al principio será un euro tres pesetas. Eh, un mes después eh, se cambiaría por un euro 100 pesetas o 500 pesetas o lo que sea. Normalmente sería imposible de volver. Si se pasa de una peseta, las hipotecas, todos los créditos crujen y ah, serían impagos masivos porque simplemente la inflación sería tan vasta y sería tan bestia que no se podría, es que no habría, no habría ningún mecanismo para controlarla. Digamos que yo, pues, yo soy ruso y digamos que yo nací en 91 cuando, la Unión Soviética cayó. Mi madre me contó que la inflación era tan vasta que mm, en un sitio, en una tienda, eh, una mortadela te costaba 100 rublos, en una lado te costaba 500 porque digamos que el que estaba a la izquierda no se había enterado del nuevo cambio de precios y que había veces que donde tenía que haber comida había que los bolsillos porque no había la comida. Y quiero decir que si se pasa de euro a peseta, la inflación podría ser tan vasta que, no se podría saber qué cambio de moneda, qué cambio de porque iría cambiando y variando tanto porque yo creo que el principal problema de pasar de euro a peseta sería con quién compramos el petróleo para poder eh, para poder, para poder comprar eh, alimentos, para poder traer alimentos, porque yo veo que se aprueba de cómo compramos petróleo con la peseta que no valdría nada en un contexto de ahora de que un país, no sé si España, se podría ser por ella misma. No sé, también este es un tema que nos sobrepasa un poco a nosotros, porque no, a ver, no, no somos economistas. Pero bueno, yo al principio, mm, he dicho antes, y nos levantamos con la peseta y nos acostamos con la peseta y al día siguiente nos levantamos con el euro, teóricamente la cosa tendría que ser, pero bueno, no soy especialista y no y yo, no, yo no metería más miedo de si salimos del euro o no salimos del euro porque además no es, el tema. No tema. Sí, sí. Yo, yo quería preguntarte a ti, ya nos hablado del tema de la colectivización de las empresas. Sí. Y me gustaría saber si, si nos podrías explicar eh, ¿Qué marco legal? A ver, ya, ya sé que. Los mecanismos legales para. Sí, eh, o sea, por ejemplo, yo trabajo en una empresa, bueno, yo y 200 compañeros y muchas empresas suele pasar esto, ¿no? Que a lo mejor pues ni, ni, ni te pagan ni te despiden, ¿no? Entonces, claro, no tienes ni paro ni tampoco. Entonces, eso sería un motivo legal para poder iniciar los, trámites para que los trabajadores, bueno, no, se llama colectivización, sino se llama de otra manera, no sé. O sea, legalmente sería la constitución de una cooperativa. Entonces, esto, por ejemplo, la forma, una de las formas es dentro, imagínate, de una empresa donde se realiza un concurso de acreedores, ¿de acuerdo? Y se vincula con ello un expediente de regulación de ocupación, en los cuales se, toda, se quiere despedir a toda la plantilla. Eso se, se tiene a negociaciones aparte ¿de acuerdo? En los cuales la, parte patronal plantea una serie de indemnizaciones, pone a 20 días, lo que sea, lo que intenten, lo que meter, evidentemente intentarán decir económicos, por tanto serían 20. Dentro del concurso de acreedores se hace la antigua suspensión de pagos, eh, es fruto de, la incapacidad de hacer frente a sus, a sus deudas. De hecho, técnicamente es un problema de, de liquidez, aunque porque negarlo también de solvencia, es decir, deudas a largo plazo, y pero también lógicamente a corto. Entonces, eso es lo que cuando tú estás en un proceso de concurso, tienes toda una serie, hay una jerarquía a nivel de quiénes son los primeros a cobrar, ¿de acuerdo? Si mal no recuerdo, o el primero o el segundo, no sé si va antes la, seguridad social, pero el primero o el segundo son los trabajadores, legalmente, ¿de acuerdo? De hecho, evidentemente los últimos son los accionistas y sus acciones, porque de hecho eh, cuando tú pones, te conviertes en accionista de una empresa, es el capital y la rentabilidad, pues, técnicamente es eso, eso es la teoría, a nivel legal y a nivel real sabemos cómo funciona. De hecho, un caso, el antiguo presidente de la patronal de la COL, e, Gerardo Díaz Ferrán, cuando pasó lo de Marsans, se le montó de una forma para llevarse un buen plato y las indemnizaciones fueron bastante... Evidentemente nosotros a nivel sindical, bueno ya sabes, nosotros no, firmamos, no permitimos a las secciones firmar despido, de hecho eso por estatutos es motivo de expulsión. Lo que sigue entonces en la línea del, en la línea de poder entrar en eso, poder eh, cooperativizar la empresa y en la línea que pregunta preguntas a nivel más legal, pues sería canjear sobre todo si hay más ya problemas de liquidez por parte de la empresa, canjear la indemnización por los activos de la empresa. ¿No? Es decir, los activos, todos los bienes de la empresa. Entonces, imagínate la, fábrica, si te deben tanto dinero, en vez, como no puede pagarlo, pues que te lo compense por otro. Te echarías cruces del orgullo empresarial en los cuales esto muchas veces por orgullo les cuesta aunque, aunque les fuese más beneficioso para ellos, porque se olvidan de la parte líquida. Eso es evidentemente en una situación, ¿por qué negarlo?, entre comillas, siendo en un contexto de, de crisis más ventajosa, porque hasta cierto punto, no voy a decir que sería amable, porque no es una situación amable entre las dos partes, pero sí que es más fácil llegar a un acuerdo. Evidentemente, lo que es impensable, al menos a día de hoy, es en, un proceso, en una empresa que funcione plantear eso, porque evidentemente el empresario te va a decir, bueno, <laughs> lógicamente te va a decir que no, y tienes que tener una fuerza muy... Tienes que hacerle ver que va a perder más que, que ganar. No voy a explicar más técnicas porque este no es el sitio para explicarlo, pero evidentemente en un, en un en una empresa en la cual tiene beneficios y la capacidad de fuerza obrera es fuerte, eh, evidentemente nuestro objetivo es decantarlo. A día de hoy no te voy a engañar, aún no tenemos la capacidad para hacerlo. Lo otro sí, ¿vale? Es decir, lo que he comentado anteriormente, en un momento de crisis hay empresas las cuales plantean un concurso de acreedores. Nosotros tenemos una línea ideológica, pero también de modelo sindical que permite eso, y sobre todo en esas secciones que se ha hecho un trabajo previo, que hay una fuerza obrera, todo eso es mucho más sencillo. De hecho, en un, no sé si lo has visto en un reportaje sobre las empresas recuperadas en Argentina, no sé si eran Zanón bueno, en FASIMPA, en las siglas de Fábricas Sin Patrón. tío lo decía en la entrevista, dice, muchas de las empresas que han sido recuperadas eran empresas que anteriormente habían tenido conflictos sindicales. Es decir, no esperemos aquí que gente que mm, no había hecho una huelga anteriormente, que no había tenido agallas en poner una tabla reivindicativa en un corcho, etcétera, etcétera, que de la noche a la mañana quieran quemarlo todo o colectivizar la empresa. No digo que no hayan casos. Esos es como los que nos encontramos ahora en los bares que dicen que hay que quemarlo todo o dónde estabais cuando de esto y luego no hacen ni, ni habían hecho nada. Es decir, los cambios de... Nosotros partimos de que siempre todo es progresivo no viene de la noche a la mañana. Entonces hay que hacer un trabajo, no solo de concienciación, sino lógicamente en los centros de trabajo. Y si nuestro objetivo, evidentemente, es, al menos a nivel microeconómico, eh, colectivizar empresas, eh, hay que tener una, hay que hacer un trabajo pero hay que tener una estrategia, que es tener secciones sindicales fuertes para poder llegar ahí. Luego, evidentemente, con, ya si hablas ya a nivel más macro, pues que ya cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero a nivel de, concretamente, desde una perspectiva <coughs> micro, de una empresa, el, mecanismo más o menos legal es ese. ¿Y, los trabajadores no tienen que, o sea, como trabajadores, me refiero que no, no tienen que convertirse en cooperativa antes de eso, o sea, estando dentro del concurso, sí teniendo la titularidad de trabajador ya es suficiente para poder acceder a esa posibilidad, ¿no? Bueno, tú tendrías que tener previamente como una cooperativa o asociación de afectados. Bueno, el movimiento previo pues lo haces como eh, la estrategia entre comillas sindical previa, te organizas donde tú consideres oportuno. En el momento en el que a ti te dan los activos, ¿de acuerdo? Es como si te creas una cooperativa y compras esos, compras esos activos. Sería en detrimento de la indemnización que te deberían pagar. Es decir, todo activo tiene un equivalente en, en, valor monetario. O sea, tú cuando ves un balance de una empresa, tienes la estructura económica, que es el activo de la empresa, y luego la estructura financiera, que es su equivalente, donde está el capital, el capital social, o el patrimonio neto, y todo el tema de las deudas de la empresa. Entonces tú lo que vas a coger es el activo ese activo tiene una equivalencia en, unidades monetarias que es el fruto de la indemnización de esas deudas que tiene la empresa contigo. Compensas una parte con otra y te haces con la empresa legalmente. O sea, repito, ahora aquí yo me ciño a la legalidad, más o menos. Y legalidades aquí no las voy a contar. I a més la ventaja que al principio de Fresh starting, no? que comienzas de cero. La nueva la empresa no hereda deudas de, la antigua empresa. amb la qual cosa, diguem és la perspectiva de començament del tema és fins i tot avantatjós pels treballadors. No? Però, bueno, això ja és, això ja és una, una altra història. A vegades no surten les coses però el tema del públic, per exemple, és la mostra més evident d'això, no? que van intentar bueno, que van intentar muntar una cooperativa i llavors els, els accionistes del públic ho van comprar mitjançant mm. empreses que tenien a les Antilles holandeses sigui que, perquè el, el 50% dels deutes del públic eren de titularitat dels propis accionistes. I llavors els treballadors van fer aquest moviment, però l'empresa va fer això, perquè la majoria dels jutges mercantils, que són els que fan els concursos, doncs tenen una sensibilitat, diguem una mica esbiaixada, més... esbiaixada, sí, més orientada cap a un cantó cap a un altre, no? I llavors, doncs, és això, no? Però bueno, que O no arriba la, legalidad, que el no arriba, no arriba la legalitat, arriba Pasa, de hecho, también hay que poner los pies en el suelo. De hecho, muchas, lógicamente, las empresas que están en estos procesos forman parte de sectores en crisis. Por tanto, en cierta medida, a veces te pueden dar un muerto. Es decir, eh, yo qué sé, un tema del sector clásico de la construcción tú qué haces con esos activos. De ahí la necesidad también, bueno, si ves que el sector ya no hay nada que rascar, pues nada. Pero tú piensas que como cooperativa, te guste o no, a menos que realices un trabajo muy potente, y depende lógicamente también del sector, vas a tener que competir en el mercado capitalista. Internamente tú vas a ser una cooperativa autogestionada. De ahí la necesidad de hacer eh, unos estatutos donde se marque muy bien, por ejemplo, el hecho de impedir contratar trabajadores asalariados, es decir, que todos los socios sean bueno, que todos los trabajadores sean socios, ¿de acuerdo? Pero evidentemente tú tienes que vincularlo luego en un plan de viabilidad económica. Tienes que tener una salida económica para que funcione, porque todo es muy bonito, la vida son pájaros y flores, pero esa empresa esa empresa colectivizada tiene que sobrevivir desgraciadamente en un mercado capitalista. Por eso lo que te he dicho antes, a nivel macro pues sí, yo estoy por la eliminación de los mercados como mecanismo de asignación de bienes y servicios, pero eso a día de hoy si es una utopía, yo que sé, que nos tienen para atrás una, la, reforma de, la, reforma, la última reforma laboral, eliminar los mercados, pues eso aún es... O nosotros estamos por la socialización de todo eso, pero apenas se consiguió en el 36, a día de hoy es, una, una cosa a largo plazo, por eso es un tema progresivo. Es decir, Primero tienes que tener, pues yo que sé, conseguir que no te despidan a la gente en la empresa. Tener luego, conseguir mejoras en los centros de trabajo. Conseguir, por ejemplo, convenios extraestatutarios. Empresas que en este caso poderlas tomar. Empresas que estén bien, poderlas tomar y luego ya más adelante poder hacer otras cosas. Pero pasar de no hacer nada a querer el mundo entero con flores y, y no sé qué, eso lo que único que puede generar es frustración. Es frustración. Porque estás esperando ahí con ansias hacer la, vete a saber tú qué, es que llamarlo revolución no sé, pero hacer no sé qué, y pasan los años y te ves en, el, en un mismo chiringuito durante varios años haciendo no sé qué y no tiene, no tiene mm. ningún resultado. Si tú coges una estrategia progresiva que vas consiguiendo cosas palpables, pues la cosa tiene más sentido y vas avanzando lentamente, pues sí, tu fuerza es limitada. Bueno. Yo creo que queda una pregunta en el aire y que es... Eh, ¿Podríamos hacerlo después? O <laughs> sea? eh, pienso que hay que hacerlo porque están los tres sindicatos presentes. Ah, vale. Eh, la pregunta en el aire que queda es que si bien eh, estáis intentando, sobre todo por el discurso de la, de la compañera, eh, eh, interceder para que el sujeto político sea muchísimo más amplio, ¿por qué eh, habéis persistido, no sé, sé que eran nosotros los que habíais planteado la huelga del 31 primero que la del 14, pero ¿por qué se insiste en eh, seguir convocando dos huelgas con tan corto tiempo de diferencia? siendo que sé que sois los sindicatos cotativos a quienes representáis, pero pienso que dada la situación actual, no habría que intentar unir todas las fuerzas. Esa es mi pregunta. O sea, hacerlo todo el 14. No lo sé, no lo sé o, lo del 14 que se pasan al 31. Mira, te voy a ser sincero, pues, esto es por los mecanismos de toma de decisiones de las organizaciones. ¿Pero no creéis que lleva intento responder porque como quien convocó la huelga, mm, en primer lugar va a ser, va a ser la CGT, sobre la unidad de sindicalismo o si ha de hacer el 14 a to, los sindicatos La cuestión es que, sobre todo. que els sindicats Comissiones i UGT, ho, ho he intentat explicar, són sindicats que gestionen el sistema capitalista, clarament. Ja des dels pactos de la Moncloa que ha explicat el, el Gaspar, jo he estat 25 anys afiliada a Comissions Obreres abans de passar a la CGT, ho tenia molt clar que dins aquest sindicat no es podien canviar les coses encara que ho van intentar molt, allí està el Fradera, que es coneixen de tota la vida i, i, i, i té la mateixa experiència. Això en primer lloc. En segon lloc, ja he explicat també que nosaltres som un sindicat petit i he dit hem de crear un bloc històric o un bloc anticapitalista estratègic, no només per la vaga del 14, sinó molt més enllà de tot això. Per què eh, he començat pel sindicalisme combatiu? Perquè eh, hi ha un moment en què ens hem de plantejar a la vida si volem ser la cola del león o volem ser la cabeza del ratón. Y yo, desde luego, me inclino por la cabeza del ratón, porque ya tenim molta experiència de esperar a que els altres es convoquin i quan els altres es convoquin anem sempre de comparsa i de, ha d'arribar un moment en què tinguem la capacitat de convocar, encara que siguin sindicats petits, perquè en algun moment hem de dir nosaltres som els sindicats de confrontació, no de concertació, i tenir la capacitat, juntament als moviments socials, als col·lectius feministes, altres agent i, i, i grups polítics de visibilitzar que hi ha un conflicte als que els sindicats anomenats grans no volen visibilitzar el conflicte, volen arribar a acords, bueno, us podia contar l'últim de l'administració pública, eh? a, mm, dos dies abans de convocar la vaga del 14. Per això no, no podem eh, eh, fer una convocatòria conjunta. Nosaltres van dir, van enviar, nosaltres van PGT van enviar aquest comunicat a, la, a Comissiones Obreres, Comissiones Obreres és el logo a, a la vaga del 31, del 31 es va donar resposta, però com que nosaltres hem mogut fitxa, ja ho he dit abans, Comissiones Obreres es ha contestat fa uns dos dies que apoyaven la, jornada, la jornada de lluita del 31. Per què? Perquè així servirà per a calentar motors i servirà per a que ells vegin si hi ha molta gent que fent lluita al carrer. La unitat sindical, des de baix ja ho he explicat també, un bloc anticapitalista clarament, hem de parlar també amb altres sindicats que també són sindicats combatius i sobretot als, els, agents, eh, els agents socials. I hem de coincidir, si coincidim des de la base i des d'aquesta visió de confrontació a aquest sistema capitalista que ens precaritza, sobretot les dones, tal. Si coincidim ahí i coincidim als centres de treball, ideal. Si hem de coincidir a partir del seus, del foro social y de todo eso, pues no pueden coincidir. es que no hi confluencia. Pero Però nosaltres ens hem d'atrevir a ser un referente de lluita pero el sector combativo es en primer lugar y después para ampliar la nuestra base social. Y ahora es el camino, i ahora es el momento, ya ho era Ahora anys. Ara estem més a conseguir eso porque el hem del ciclo de movilizaciones desde del de 15M molt abans també des de les empreses i hem de continuar en aquesta línia per poder ser, com passa a Euskal Herria, que el sindicalisme combatiu no, és el, eh, no són comissions UGT, són els sindicats nacionals, uns més de lluita i uns altres menys de lluita. Hem d'arribar a aquesta situació i ho podem arribar si tenim clar que hem de crear aquest bloc eh, hegemònic de combatiu i hem de començar i és hem d'arriscar nosaltres també no sé si he donat resposta jo potser ho deixaria, ho deixaria aquí passaria deixeu descansar 5 minutets eh, i així i passem a la, a la segona a la segona part de la, de la jornada sembla bé? si posem la cadira no marxem, no? que ens ha convidat no, sí, sí. Sí, vaig marxar. Va vas a l'altra banda. Va a treballar, no? On de aquí? Ah. Sí, ja va marxar.